Ambonele rului, Doamnele rului, Doamne, boierii s-au strâns la vorbele rului, Doamnele rului, Doamne, dar vorba de cine este lerului, Doamnele rului, Doamne, de Iisus născut în este lerului, Doamnele rului, Doamne, însă Ștefan Domnul, Doamne, de la rugă auzim lerul lui Doamne, lerul lui Doamne, pe boierii ce vor bea, lerul lui Doamne, lerul lui Doamne, și pe Domnul proslăvea, lerul lui Doamne, lerul lui Doamne, el de dată s-a plecat. Constantinale, lui Doamne, verului Doamne, și cu glas